oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. فكانت منزلا عندك بعض منازل الركبان وعزاء جمع الناس فيها واحد فقليلها وكثيرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان أكملان على أشرف الخلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o hađu u isto imenoj suri u 26. majetu pa kaže i kada smo kao pribježište Ibrahimu pokazali mjesto gdje je hram, rekli smo, ne smatraj nama nikog ravnim i očisti ovaj hram moj za one koji će ga obilaziti, koji će tu u blizini njegovoj stanovati i koji će molitvu obavljati i oglasi ljudima hađ, dolazi će ti pješke i na kamilama iznurenim, dolazi će ti iz mjesta dalekih. Za ovaj Allahu subhanahu wa ta'ala opći i univerzalni poziv, poziv u svakom vremenu i prostoru bio je zadužen Ibrahim a.s. odabrani poslanik, graditelj i obnovitelj Kabe. Taj poziv po Allahovoj volji i odredbi Ibrahim a.s. upućuje bez telefona, bez telegrafa, bez radija, bez televizora, usred pustinje, a taj poziv upućen je usmenim glasom i on se najdalje čuo, a i danas se čuje i prenosi kroz sve generacije i kroz sve prostore svijeta. Taj usmeni poziv, izrečen u središtu pustinje, nisu ugasile ni hiljade godina, ni prostorne granice, ni naslage vremena. تلاقينا كأن لم نفترق وتفرقنا كأن لم نلتقي انظرونا ساعة علا بها Kada je Ibrahimu a.s. naređeno da oglasi Allahovo naređenje o obavljanju hađa, uzvišeni mu obećava da će ljudi iz svih krajeva svijeta, sa svih kontinenata, različitih boja, rasa i nacija, isključivo u ime Allaha subhanahu wa ta'ala dolaziti pješice ili na kamilama iznurenim da bi obavili hađ. To svijeto mjesto, Meka, na kojem se nalazi Bejtullah i kojem teže duše muslimana, ma gdje god oni bili. To mjesto, ka njemu se okreću muslimani, i sa svojim strahom ispunjenim srcima od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala pet puta u svome namazu padaju pred njim ničice na seždu. Vjernici ovaj svijeti grad dolazi iz udaljenih mjesta kako bi obavili obrede, tavafili oko časne kabe, pokoravajući se na taj način svevišnjem gospodaru i odazivajući se na njegov poziv i na kraju obznanjujući da je Kaba prvi sagrađeni hram za ljude. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Ali Imran u 96. i 97. ajetu Prvi hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki. Blagoslovljen je on i putoka svjetovima, u njemu su znamenja očevidna mjesto na kojem je stajao Ibrahim a.s. i onaj ko dođe u njega treba da bude bezbjedan. Hodočastiti hram dužan je Allaha radi svaki onaj koji je u mogućnosti a onaj koji neće da vjeruje, pa zaista Allah nije ovisan ni o kome. Onoga dana kada je Allah Želešanu odredio da zasija sunce Islama, poslao je posljednjih poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallama sa vjerom istine, kako bi je uzvisio nad svim drugim vjerama, ukazao ljudima na zabludu u kojoj su živjeli i kako bi im objasnio šta je to iskrena predanost i istinski ibadet Allahu Želešanuhu, zbog kojeg je on subhanahu wa ta'ala stvorio ljude i džine. Buharija i muslim bilježi hadis od Ibn Omara radijallahu ta'ala anhu da je poslanik alaihi salatu salam rekao Islam je sagrađen na pet stvari, svjedočenju da nema istinskog Boga osim Allaha Đelešanuhu i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallama Allahu poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, postu mjeseca Ramazana i hađu. Ovaj hađ je peti stup ili rukn islama i naređen je svakom punoljetnom, razumnom i slobodnom muslimanu koji je sposoban i u mogućnosti da ga obavi. Međutim, on nije samo peti stup Allahove u vjeri, nego je i jedan od najsvetijih i najsvećanijih činova u životu svakog muslimana i muslimanke. Obaviti hađ znači nadahnuti se krepošću, snagom vjerije, obogatiti se čistotom, mirom i dostojanstvom, primjerenim ugledu i poštovanju svakog hađije. Ali ipak nije dovoljno odlučiti krenuti na hađ, niti imati sredstva da se on obavi. Hađ je strogo propisan obrijed kojeg se musliman pridržava i ničim ga ne smije obeščastiti. Kao što i za vrijeme cijelo hađa svako mora voditi računa o obavezama, zabranama i preporukama koje važe za taj period. أمتات الهدى أنجور وصعات في السماء أنجور الأوحان وصعات في السماء لن ترى يوما ونجمك ونجمك آفيل فارفع الرايات Činjenica da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam spomenuo hađ među pet temelja vjere dovoljno nam govori o njegovoj važnosti i veličini, pogotovo kada znamo da hađ briše grijehe koji su mu prethodili. Sjetimo se samo riječi poslanika sallallahu alaihi wasallame koji kaže za hađ koji je Kabul, to jeste primljen, nema druge nagrade osim dženneta. A u drugom hadisu koji bilježi Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhum, Allahu poslanika alaihi salatu wasalam kaže ko dođe u ovu kuću, to jeste Bejtullah, i kod nje ne bude bestidno, znači i kod nje ne bude bestidno govorio i grijehe činio, vratit će se kući kao od majke rođen. I ovaj hadis bilježi imam muslim. Međutim, da bi hađ bio primljen kod Allaha Đerlešanuhu, on kao i svaki drugi ibadet mora ispunjavati dva uslova. Prvo, Hadžija je dužan očistiti svoj nijet, to jeste namjeru, kako bi to djelo bilo iskreno radi uzvišenog Allaha Želešanu. Kaže Allah Želešanu u Hadisi Kuci, ja sam najneovisniji od toga da mi se širk čini, pa ko uradi neko djelo, pripisujući mi u njemu sudruga, ostavit ću i njega i širk koji je učinio. Druga stvar o kojoj hađija mora voditi računa jeste da u obavljanju hađskih obreda slijedi poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame i njegov sunnet. Zbog toga savjetujemo našu braću i sestre, hađije i hađince, da prije nego krenu na putovanje za Meku radi obavljanja hađa, upoznaju hađske propise, upoznaju kako je to poslanik sallallahu alaihi wasallame obavljao hađ pokoravajući se time riječima Allahovog miljenika alaihi salatu wasalam koji kaže Uzmite od mene hađske propise, huzu anni manasikakum. Uzmite od mene hađske propise, to jeste, gledajte kako ja obavljam hađ, pa ga i vi tako obavite. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, hađ je u određenim mjesecima. Onome ko se obaveže da će u njima hađ obavljati, nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi i nema svađe u danima hađa, a za dobro koje učinite Allah zna, i onim što vam je potrebno za put snabdijte se, a najbolja obskrba je bogobojaznost i mene se bojte o razumom obdareni. Hađ je ibadet i on, kao i bilo koji drugi ibadet, ima svoje mudrosti, ciljeve i tajne. Allah Želešanu nije propisao ni jedan ibadet radi sebe. Uzvišeni u Kur'anu kaže Allah nije ovisan ni o a na drugom mjestu u drugom ajetu kaže opet o ljudi vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i je dostojan. Također Allah Želešanu i badete veže za koristi koje ljudi imaju od njih, pa tako primjera radi za namaz nam uzvišen Allah Želešanu kaže i obavljaj namaz, nama zaista odvraća od razvrata i svega onoga što je ružno. A za zekat kaže uzvišeni, uzmi od obara njihovi zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. Zatim za post uzvišeni kaže, o vjernici, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. Kada govori uzvišen Allah Želešanu hađu kaže da bi koristi imali i da bi određene dane prilikom klanja kurbana kojim ih je Allah obskrbio njegovo ime spominjali. Dakle, u hađu imamo koristi koje Kur'an garantuje. Te koristi su raznovrsne, materijalne, abstraktne, pojedinačne, kolektivne, lokalne i svjetske. Za hađ se može kazati da je to hijđra gospodaru Allahu Želešanu. ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله Hadžija ostavlja svoju domovinu, svoju porodicu i metke i poslove i ide na put, odazivajući se pozivu svoga gospodara koji kaže i oglasi ljudima hađ, dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim, dolazit će ti iz mjesta dalekih. Upravo zbog ovog poziva, hađija u svojoj telbi govori i ponavlja lebejk Allahume lebejk, odnosno odazivam ti se gospodaru, odazivam. To je odgovor na Allahov poziv upućen svim muslimanima. Pored ovih imamo još mnogo drugih mudrosti hađa. Jedna od njih je da musliman obavljajući hađ izlazi iz svoje sredine i upoznaje se sa muslimanima cijelog svijeta te na taj način jača svoju kulturu. Kroz hađ muslimani se uče miru. Danas čitav svijet poziva u mir, ali ti pozivi su daleko od postupaka, daleko od stvarnosti. Musliman u toku hađa mir istinski sprovodi u djelo. Musliman u toku obreda hađa ne ubija lovinu, ne sjeće grane drveća, niti kida bilo koje bilje. On je potpuno predan svome gospodaru i od njegova zla su svi pošteđeni. On se nalazi u zemlji mira, u vremenu predanosti, za ogrnuti hramima. Također muslimani se navikavaju na jednakost u toku obreda hađa. Mnogi danas vidimo na sve strane pozivaju u jednakost, međutim stvarnost je potpuno drugačija. Njihovi pozivi se ne ostvaruju. Jedino muslimani mogu da osjeti pravu jednakost kroz namaz i daleko jaču jednakost kroz hađ. Svi su u namazu u safovima, ali je moguća jeli razlika u nošnji, po kojoj se neko uzdiže nad ostalima. Međutim, na hađu se gube sve te razlike, svi hodočasnici su umotani u bijele čaršafe, koji svojim izgledom podsjećaju na čefine i time se sve vanjske razlike među vjernicima brišu. Dakle, samo na hađu potpuno se primjenjuje jednakost među svima. Što se tiče drugih mudrosti hađa, to je svakako je to univerzalnost. Hađije se odazivaju univerzalnom pozivu koji nije upućen iz jedne zemlje ili od jednog kralja, niti od neke poznate ličnosti. To je poziv uzvišenog Allaha cijelom čovječanstvu i hodočasnici se odazivaju na taj poziv. Međutim, i na taj uzvišeni poziv odazivaju se samo oni koji su u mogućnosti. Mogućnost koja se spominje u Kur'anu komentariše se kao da je to višak u imetu kojim je dovoljan za put i prevozno sredstvo. Dakle, ko posjeduje imetak, da, obavi, da obezbijedi porodicu do svog povratka, da plati troškove svog putovanja i boravka, takva osoba je dužna obaviti hađ. Dužan je prisustvovati godišnjem muslimanskom kongresu na kojem se okupi više od dva miliona muslimana iz čitavog svijeta. U toku tog boravka vjernicima nije dozvoljen odnos sa ženama, niti griješenje, niti svađa. To je poseban skup na kojem se ne smije remetiti red, niti udaljavati duša od duše, mi taj skup trebamo maksimalno iskoristiti kao što su to radili naši prijetodnici. Za vrijeme hilafeta Omara radijallahu ta'ala anhu su dolazili, ljudi su dolazili na hađ i svraćali kod halife na razgovoru kojim su objašnjavali svoje stanje i stanje njegovih namjesnika, onih kojima su oni podređeni. Tačno je da danas nemamo halife, ali imamo ljude koji se brinu o organizaciji hađa i mnogih drugih pojedinaca organizacija koji se bave problemom muslimana u svijetu i s te strane tu priliku moramo maksimalno iskoristiti.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 Zato svaki hađija može izabrati da obavi onu vrstu hađa koju želi, s tim da je potrebno naglasiti da je najbolje obaviti e, vrstu koja se zove temeturu, jer je poslanik sallallahu alaihi wasallam posticao ashabe da obavljaju ovu vrstu hađa. Prema tome, prva vrsta hađa je upravo ova koju smo spomenuli, a to je temeturu i to je e, vrsta hađa u kojoj se zanijeti samo umra u mjesecima Ašhurul Hurum, znači u, mjesec, u Hadž, u mjesecima hađa, pa kada se stigne u Meku, obavi se talaf i saj od umri. Zatim se obrije glava ili se podašiša, s čim obrijed umri biva završen. Nakon toga dozvoljeno je hađi i ihrame. Kada nastupi osmi dan Zulhidžeta, on ponovo oblači ihrame i zanijeti hađ. To je znači bio tematu. Druga vrsta hađa jeste ifrad, i to je vrsta u kojoj se zanijeti samo hađ, te se nakon dolaska u Meku obavi telaful kudum i saj između Safe i Mervi. Nema smetnje da se ovaj saj odgodi do hađskog telafa, nakon toga hađija koji obavlja ifrad ostaje i hrama. Ko obavlja ovu vrstu hađa nije dužan zaklati kurban. I zadnja i treća vrsta jeste kiran, a to znači da hađija zanijeti hađ i umru zajedno, od mikata ili da prvo zanijeti samo umru, pa onda da na taj nije doda nijet hađa, s tim da će i nakon obavljenog tavafa i saja ostati u ihranima. Prema tome, ova vrsta hađa kiran je poput ifrada kojeg smo prije spomenuli, druga vrsta, samo što onaj ko obavlja kiran mora zaklati kurban, a ako ga nije u mogućnosti zaklati postiće tri dana za vrijeme hadskih obreda ili sedam dana kada se vrati svojoj kući, u svoje mjesto, u svoju državu odakle dolazi. Što se tiče hađa djeteta, maloljetne osobe, njegov hađ se tretira kao na fila, znači kao dobrovoljni ibadet. To znači da obaveza hađa ostaje i onoga trenutka kada se kod njega ispune već navedeni uvjeti. To znači da obaveza hađa ostaje pri ovom djetetu, on je znači obavezan ponovo obaviti svoj hađ islama. Jer poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže, dječak koji obavi hađ i doživi punoljetnost, obavezan je ponovo obaviti hađ. Ako dijete nije stiglo stepen šerijatske norme raspoznavanja, e, njegov staratelj će za njega zanijetiti ulazak u hađske obrede, čuvat će ga od svega što je zabranjeno jednom hađi, nosit će ga na tavafu i saju, povesti sa na Arefat, Muzdelifu, Minu i bacat će za njega kamenčiće na džemretima. Jedan talaf je dovoljan za njega i dijete, prema ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka. Ukoliko dijete učini nešto što je u ihramu zabranjeno iz neznanja, staratelj se nije obavezan iskupiti za njega, a uradi li to svjesno ili namjerno, na primjer e, u običajnu odjeću zbog hladnoći ili slično, staratelj će se iskupiti za njega. Dijete koje je dostiglo stepen raspoznavanja i razumijevanja zanijeti će samo za sebe, svakako uz dozvolu samog staratelja, svojih roditelja jeli, ili slično, obući će hrame i sve hadske obrede koju mogućnost obaviti sam bez pomoći drugog. A ono što ne mogne, obavit će za njega staratelj kao što je bacanje kamenčića, tavaf, kada su velike gužve i saj. Dolazimo sada do mikata, odnosno prostornih granica. Hadž počinje donošenjem nijeta ulaska u hadske obrede. I donošenje ovog nijeta mora biti prije ili na jednom od nekoliko, nekoliko mikata prostornih granica koje je odredio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallame za one koji dolaze hodočastiti kabu iz različitih krajeva svijeta a ti mikati ili kao što rekao prostorne granice koje hađija ne smije prijeći bez ihrama, bez donešenog nijeta su Zulhulejfa i to je mikat Medine, al Džuhfe, to je mikat stanovnika Šama, Karnul Manazil to je mikat stanovnika Neđda, Jelemlem, a to je mikat stanovnika Jemena, i Zatul Irq, i to je mikat stanovnika Iraka. Ovo su mikati koje je odredio poslanik sallallahu alaihi wasallam za spomenute stanovnike, kao i za one koji prolaze preko njih, a žele obaviti hađ i umru. Onaj ko želi obaviti hađ ili umru mora donijeti nijeti obući ih rame prije ovih mikata. Ako ih namjerno prođe, ne obukavši ih rame i ne donesuši, ne donesuši nijet, dužan se vratiti na mikat i obući ih, jer je u protivnom dužan zaklati kurban kao otkup za učinjeni prijestup. Dotični kurban će zaklati u Meki i podijeliti siromasima. أطوادا شدا أنت يا ملهم شعب أن يبروا عشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد ليكن يومك للشعب ودادا ليكن ليكن ليكن حبك للأرض بداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت Zatim poželjno je da hađija prije oblačenja ihrama odstrani dlake ispod pazuha i sa stidnih mjesta, odreže nokte, potkrati brkove, okupa se i namiriši. Nakon toga spreman je za oblačenje ihrama i ulazak u hađske obrede. Onome ko putuje avionom s namjerom obavljanja hađa propisano je da obavi sve gore spomenute stvari prije samog ulaska u avion. Kada se približi mikatu, obući će i rame i izgovoriti nije za hađ, odnosno za umru i početi izgovarati telbiju. Ako bi neko obukao hirame prije ulaska u avion, nema nikakve smjetnije, ali neće nanijeti ti niti donositi telbiju sve dok ne naiđe iznad mikata, znači sve dok avion ne naiđe iznad mikata. Sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallame je da se ihrami obuku po dolasku na prostornu granicu ili mikat. Lijepo je da onaj ko se boji da će biti spriječen u obavljanju hađa, poslije donošenja srčani namjere, kaže, gospodaru moj, ako me nešto spriječi u obavljanju hađa, onog trenutka kada mi se to desi prekidam hadski obrede. Pohvalnost ovog postupka ograničena je na onoga ko se pribojava, jer nije zabilježeno da je poslanik sallallahu alaihi wasallam to radio, niti da je uopćeno naredio svojima sahabima da to radi. Postavlja se pitanje kakva je korist ovih riječi e, ili ovog uvjetovanja, a ona je u tome što onaj koji ih izgovori i bude spriječen u obavljanju hađa, izlazi iz obreda hađa bez ikakvog iskupa. E, na drugoj strani je onaj koji to ne uvjetuje i bude spriječen zbog ovoga ili onog razloga, takva osoba ne može napustiti hađske i umranske obrede osim ako ga prođe arefat, tada ima pravo nakon što obavi umru prekinuti hađ i obaviti ga sljedeće godine. Normalno, hađ i oblačenje ihrama sa mu povlači određene ihramske zabrane, a njih ćemo sada ako Bog da ukratko spomenuti. Prva stvar jeste da je zabranjuje se obrezivanje noktiju i uklanjanje dlaka sa glave i ostalih dijelova tijela, bez obzira da li to bilo brijanjem, čupanjem ili na neki drugi način. Dozvoljeno se lagano počešati po glavi ili nekom drugom mjestu, jer se opadanje dlaka pri češljanju ne smatra prijestupom. Zatim zabranjuje se upotreba mirisa i mirišljivih sapuna nakon niječenja hađa ili umrije. Miris je sve ono, što, sve ono što se pravi i koristi u svrhu mirisanja i parfemisanja, dok ono što samo po sebi miriše ima jaki prodoran miris poput jabuke naranđe nije zabranjeno. Današnja ulema ima podijeljeno mišljenje oko stvari koje nisu miris i ne mirišu same po sebi, nego se u njih stavlja određena količina mirisa a najbolji primjer za to je sapu. Neki učenjaci mu daju propis mirisa i zabranjuju ga kao što bi zabranjuju miris, a neki mu daju propis stvari koje imaju prodoran miris ili same po sebi mirišu, međutim ne koristi se kao miris. Treća stvar jeste zabranjeno je loviti divljač, pomagati nekome u tome ili je eventualno plašiti i tjerati e, sa njenog mjesta. Zabranjen je polni odnos i sve ono što ga može prouzrokovati kao poljubac, dodir, pogled sa strašću, zagrljaj, razgovor o odnosu i slično. Islamski učinjaci su složni u tome da općenje sa ženom prije refata kvari hač. Većina njih isti propis daje i općenju poslije refata a prije bacanja kamenčića na džemratu lakabu ili velikom džemratu. Dokaz im je to što su Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amri, Abdullah ibn Omer radijallahu ta'ala anhum kada ih je neki čovjek obavijestio da je općio sa svojom ženom u vrijeme i hrama, rekli, vaš hađ je pokvaren. Nisu tražili od njega da im pojasni da li se to dogodilo prije ili poslije arefata, što upućuje na to da je propis isti. Iako je hađ čovjeku i ženi koji polno opće prije arefata i prije bacanja kamenčića na veliko džemre pokvaren, oni su obavezni dovršiti hađske obrede i ponoviti hađ naredne godine bez odgađanja. تبلغ بالقليل Sljedeća stvar koja se zabranjuje hađi jeste sklapanje braka, prošenje djevojke ili posredovanje u tome. Zatim muškarcu je strogo zabranjeno pokrivanje glave kapom, šalom, mahramom i slično. Ženi se zabranjuje oblačenje rukavica. Zabranjeno je u grancama, harema sjeći stabla, čupati bilje, uzimati izgubljenu stvar, osim ako se zna čija je, kako bi bila vraćena njenom vlasniku. Ako hađi obuče nešto šiveno, pokrije glavu ili se namiriše iz zaborava ili neznanja, nije dužan učiniti iskup za to, nego će to ukloniti sa sebe kada se sjeti ili spozna, odnosno bude podučen. Tako će postupiti onaj ko obrije glavu, ukloni nešto dlaka sa tijela ili odsjeće nokte i zaborava ili iz neznanja na osnovu jačeg mišljenja islamskih pravnika. Hadžijama je dozvoljeno prati rame, a ako ima želju može i zamijeniti novim ihramima. Nema nikakve smetnje da se hađija uslijed velikih vrućina skloni u hlad ili ispod suncobrana. Dozvoljeno se voziti u autu s krovom, koristiti papuće, prstenje, naočale, sat, slušalce i pojas, ali sa nijetom da želi čuvati u njemu svoj imetak, a ne radi pričušćavanja i hrama. Nakon što je Hadžija stigao u Meku, preporučeno mu je da se okupa prije ulaska u nju, jer je tako radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. Došavši do Kabije, prestajemo izgovarati telbiju koju smo nakon oblačenja ihrama izgovarali što smo više mogli, jer se prenosi da su ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam učili toliko telbiju da bi nakon izvjesnog vremena kako kažu tamo u rivajetu, da bi im se nestalo i nestalo bi im glasa, jednostavno bi promukli od mnoštva donešenih telbija, od mnoštva spominjanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Kažem kada dođu do Kabe, kada trebaju početi sa tavafom, prestaju donositi telbiju. Prije početka tavafa otići ćemo do Hadžarul Esveda, odnosno crnog kamena, okrenuti se prema njemu dotaknuti ga desnom rukom, a po mogućnosti ga i poljubiti bez uznemiravanja drugih ljudi i pravljenja nepotrebne guže. Kada ga dotaknemo reći ćemo Bismillahi Allahu Akbar. Ako ga zbog velike gužve nismo u stanju poljubiti, onda ćemo ga samo dotaknuti rukom ili štapom, te poljubiti ono sa čime smo ga dodirnuli. Ako ga ne mognemo ni dotaći, onda ćemo samo pokazati prema njemu rukom i izgovoriti iste riječi kao i kod ljubljenja, s tim da nećemo ljubiti ono sa čime smo pokazali prema crnom kamenu. Tavaf se obavlja tako što se kružno obiđe oko Kabe sedam puta. Prva tri kruga je propisano ići ubrzano kratkim korakom, a ostala četiri treba obaviti normalnim hodom, počinjući svaki krug od crnog kamena i završavajući kod njega. Preporučeno je prilikom obavljanja talafu kuduma, odnosno prvog tavafa, osvjeti desno rame tako što ćemo gornji dio i hrama podvući ispod desnog pazuha te prebaciti preko lijevog ramena. Ako bi posumnjali u broj obavljenih krugova, uzet ćemo ono u što smo sigurni, a to je manji broj. Ovako isto postupamo kada je u pitanju kruženje oko Safe i Merve, pa na primjer, ako čovjek posumnja da li je obavio tri ili četiri kruga tri ili četiri tavafa, uzijeće da je obavio tri kruga. Prilikom tavafa moramo biti čisti od svih nečistoća, pod abdestom, skrušeni i potpuno predani svome gospodaru. Preporučeno je prilikom tavafa zikriti, upućivati Allahu subhanahu wa ta'ala dove, a lijepo je učiti nešto iz Kur'ana. Za tavaf i saj nisu propisani posebni zikrovi dove ne postoji validan dokaz u šerijatu koji ukazuje da je Allahov poslanik sallallahu ve selleme učio u prvom krugu tu dovu, a u drugom neku sljedeću dovu. Sve su to novotarije, sve su to izmišljene stvari koji su ljudi iz različitih razloga, iz različitih motiva i pobuda uveli, uveli u ovu vjeru. Kada u toku tavafa stignemo do jemenskog ugla, poželjno ga je bez ljubljenja dotaći desnom rukom i reći Bismillahi Allahu Akbar. Ako ga nismo u mogućnosti dodirniti, onda ćemo samo proći pokraj njega, ne pokazujući rukom prema njemu i ne izgovarajući tekbir. Lijepo je između jemenskog ugla i crnog kamena učiti svima nama dobro poznatu dobu Rabbena atina fi dunja hasenetam wa fil ahiroti hasenetam wa kina adaban nar. Zatim, svaki put kada prođemo u pravcu crnog kamena, postupit ćemo onako kako smo postupili prilikom započinjanja tavafa. من له زاد قليل مفلس بالصدق يأتي عند بابك يا جليل يا Kada završimo sa tavafom, ako smo u mogućnosti, klanjat ćemo dva rekiata iza i Ibrahima, a ako nismo, onda ih možemo klanjati u bilo kojem dijelu harema. Sunet je da se na prvom rekiatu uči surja Kulja al Kafirun, a na drugom rekiatu se uči Kulhu Allahu Ahad. Nakon obavljena dva rekiata, poželjno je opet otići do Hadžerul Esveda, dotaći ga i poljubiti, slijedeći u tome, u tome sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallame. Ovdje je bitno spomenuti određene greške koje čini hađije, a u njih sigurno spada ulazak u hijđer, to jeste polukrug koji se nalazi pored Kabe, koji u osnovi nije sastavni dio. Ako bi neko u toku svog talafa prošao kroz taj polukrug, a ne oko tog polukruga, njegov, njegov talaf ne bi bio ispravan, jer je on u stvari obavio samo puta Vafa, s obzirom da kao što sam rekao taj se polukru smatra dijelom dijelom Kabe onim temeljima na kojim je Ibrahim a.s. sagradio Kabu. Zatim u greške također spada i dodirivanje sva četiri čoška Kabe, trljanje njenih zidova, vrata i mekami Ibrahima, tražeći u tome neku vrstu e, beričeta. Ovo su sve novotarije koje imaju osnovu ovoj uzvišnoj vjeri, a sam poslanik alaihi salatu wasalam ih nije praktikovao. Nije dozvoljeno podizanje glasova prilikom obavljanja tavafa, jer to uznemirava drugi hađije, a zabranjeno je i miješanje žena i muškaraca, naročito kod crnog kamena i mekami Ibrahima. Nakon obavljenog tavafa idemo na safu i penjući se na nju učimo riječ uzvišenog Allaha Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kaabu hodočasti ili umru obavi ne čini nikakav prestup ako krene oko njih, a onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo, pa Allah je doista blagodaran i sve zna. Popivši se na safu, lijepo se okrenuti prema Kabi, zahvaljivati se Allahu Želešanu, veličati ga i izgovoriti sljedeće riječi. La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika leh, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli še'in qadir. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده Nakon ovog učimo razne dove podignutih ruku i ovo ponavljamo tri puta. Hadžija neće podizati ruke prilikom donošenja tekbira, nego samo kada uči dovu. Nakon što smo proučili dove, upućujemo se prema Mervi. Između Merve i Safe imamo dva zelena znaka koji simbolično predstavljaju i ukazuju na trčanje Hadžere kada je tražila vodu svome sinu Ismailu i između kod prvog, znači kada dođemo do prvog znaka, zelenog znaka, muškarci će požuriti trčećim korakom dok ne stignu do drugog zelenog znaka. E, žena neće trčati između znakova jer je njoj propisano da hoda tokom čitavog Saja. Dolaskom do drugog svjetla nastavljamo se kretati normalnim hodom dok ne stignemo do mervi na kojoj ćemo ponovo učiti sve ono što smo učili na Safi. Nakon toga silazimo sa mrve i upućujemo se ka Safi gdje treba hodat, hodat ćemo, a gdje treba trčat, tu ćemo i potrčati sve dok ne stignemo do Safi. Ovako ćemo uraditi sedam puta. Prema tome, odlazak sa Safi na mervu predstavlja jedan krug, a povratak sa Mervije na Safu drugi krug. Ukoliko hađija zbog umora ne može više hodati i završiti saj, dozvoljeno mu je iznajmiti kolica ili se malo odmoriti pa onda upotpuniti svoj saj. Pohvalno je prilikom saja učiti razne zikrove i dove, biti čist od svih nečistoća i pod abdestom. Ako neko obavi saj bez abdesta, saj mu je ispravan. Ukoliko žena dobije menstruaciju ili nifas poslije tavafa, obavit će saj jer čistoća pri obavljanju saja nije uslov, nego je poželjna. Kada završimo saj, brijemo glavu ili potkraćujemo kosu. Ako neko stigne u Meku neposredno pred same obrijede hađa, bolje mu je da potkrati kosu da bi mogao ostatak obrijati na hađu. Nije dozvoljeno potkrati samo dio kose kao što nije dozvoljeno obrijati samo jedan dio glave jer to nije dovoljno da bi upotpunili taj propis. عندي وام السقا عندنا ترك Ženi je propisano kraćenje kosi bez brijanja, od koje ona može odsjeći samo koliko je vrh prsta ili manje. Završavanjem do sada spomenutog, Hadžija privodi svoju umru kraju, te mu biva dozvoljeno ono što u hiramima biva zabranjeno, ako bi žena dobila hajz nifas nakon oblačenja hrama s nijetom umri, neće obavljati ni tavaf ni saj sve dok se ne očisti. Kada se okupa, obavit će saj, potkratiti kosu i time njena umra biva završena. Kada osvani osmi dan Zulhidžeta, sve hađije bez obzira koju vrstu hađa obavljali, usmjeravaju se kamini. Sunet je da se upute na minu prije podne ili poslije podne i da što više izgovaraju telbiju sve do bacanja kamenčića na džamratu lakavi. Na mini će klanjati podne i ikindiju, akšam i jaciju i sabah. Sunet je klanjati svaki namaz na vrijeme krateći ga osim akšama i sabaha jer se oni ne krate. Nakon mine, sutra dan, deveti dan Zulhidžeta, sve hađije se usmjeravaju i kreću prema Arefatu. Od radi Allahu ta'ala anha se prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Nijedan dan Allah Želešanuhu ne oslobodi više ljudi od vatri nego na dan Arefata. Allah Želešanuhu dođe tog dana i s ponosom kaže melekima šta žele ovi moji robovi da im ispunim. I ovaj hadis bilježi ima muslim. Na ovaj dan se sve hađije okupljaju na refatu za kojeg kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da je to najbolji dan u godini. Nakon izlaska sunca na dane refata, hađije zikrijeći i spominjući svoga gospodara, kao što sam rekao, kreću sa mine na refat. Sunnet je svratiti na mjesto nemira do podne, ako je to moguće, a ako nije, onda će proboraviti na bilo kojem drugom mjestu na refatu, s tim što mora voditi računa hađija o znakovima koji objašnjavaju granice Arefata kako se ne bi desilo da svoj Arefat provede van njegovih granica. Kada sunce prijeđe polovinu neba, sunet je imamu ili njegovom zamjeniku da održi hutbu, pojasni propise vezane za taj dan. U hutbi treba oporučiti bogobojaznost, objasniti svrhu tevhida i iskrenosti spram uzvišenog Allaha Đelešanu u svojim dijelima, upozoriti hađije na Allahove subhanahu wa ta'ala zabrane oporučiti pridržavanje Allahove knjige i sunneta njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallame, nakon održane hutbi klanja se podni i kindija namaz, skraćeno i spojeno u podnevskom vremenu sa jednim mezanom i dva ikameta. Preporučeno je u toku boravka na refatu što više zikriti i upućivati dove Allahu Đelešanu, također i lijepo podići ruke prilikom činjenja dove učiti Kur'an i izgovarati telbiju. Prenosi se da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, najbolja dova je dova na dan Arefata, a najbolje što sam rekao i što su govorili poslanici prije mene je La ilaha illa wahdahu la sharika leh, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli qadir. Na ovom svijetom mjestu vjernik treba biti potpuno predan svome gospodaru ponizno i skrušeno tražeći njegovu milost i oprost. Na ovaj veliki dan srce treba ispuniti strahom od Allaha Đelešanhu, obračunati se samim sobom i iskreno se pokajati za učinjene grijehe. Hadžijama je zabranjeno pustiti Arefat prije zalaska sunca, jer je poslanik sallallahu alaihi wasallame na njemu ostao sve dok sunce nije zašlo. Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bekare kaže ne pripisuje vam se u grijeh ako od gospodara svoga molite da vam pomogne da nešto steknijete, a kada pođete sa arefata, spominjite Allaha kod časnijih mjesta, spominjite njega jer vam je on ukazao na pravi put, a prije toga ste bili u zabludi. Nakon zalaska sunca, hađije se usmjeravaju ka muzdelefi. Oni tiho i smireno, bez gužve, kreću, učeći i ponavljajući telviju. Dolaskom na Muzdelifu, klanja se akšam i jacija skraćeno i spojeno sa jednim mezanom i dva ikameta. Ovako ćemo postupiti bez obzira da li stigli na Muzdelifu u akšamsku ili u vrijeme jacije namaza. وسأنشد أحلى الحال من ولداني فأنا سور وأنا حصن للأوطان Primijetno je da neki hađi odmah po dalasku na muzdelifu, prije nego što klanjaju počinju brati kamenčiće, vjerujući da je tako sunetom propisano što je pogrešno. Nije određeno da se kamenčići moraju uzeti sa muzdelife, nego ih je dozvoljeno sakupiti na bilo kojem drugom mjestu. Sunnet je da se ta dan sakupi sedam kamenčića koji će se baciti na džemratu lakabi sljedeći dan, i za svako sljedeće bacanje kamenčića ćemo sakupiti na mini i to po 21 kamenčić s obzirom da ćemo bacati sljedećih dana na tri džemreta. hađama je propisano da tu noć provedu na Muzdelfi, Odmaraju se i pripremaju se za naredne obrede. Dozvoljeno je ženama, djeci, slabašnim i njima sličnim da se krajem noći uputi prema mini, dok je ostalima boravak na Muzdelifi obavezan. Nakon što se klanja sabah, ostaje se sve dok se dobro ne razdani na muzdelifi, te okrenuti prema kibli, hađije spominju Allaha Đelešanuhu i upućuju mu dove. Kada se dobro razdani, ali prije izlaska sunca, krijećemo prema mini, često izgovarajući telbiju. Sa svojim dolaskom na minu kod džemretu lakabi prestajemo izgovarati telbiju. Tu bacamo prvi sedam kamenčića. Prilikom bacanja svakog kamenčića treba izgovoriti Allahu Akbar. Preporučeno je bacati tako što će nam kava biti s lijeve, a mina sa desne strane. Ja ću ovdje ukratko spomenuti neke greške koje čini hađije prilikom bacanja kamenčića. Prva greška je vjerovanje jednog dijela hađija da gađaju šetana, zbog čega sve to radi u srđbi i to biva popraćeno ružnim riječima i ponekad i psovkom. Greška je gađati džemreta velikim kamenjem. Prenosi se od Džabira radijallahu ta'ala anhu da kaže Vidio sam poslanika sallallahu alaihi wasallame kada baca na džemre kamenčiće koji su bili veličine graška. Zatim sljedeća greška jeste i guranje hađija oko džemreta koji sebi vjernik ne smije, ne smije dopustiti. Naprotiv, on je obavezan da pazi svoju braću muslimane i da ih ne uznemirava. Nije dozvoljeno bacati svih sedam kamenčića odjednom, ako bi to hađe uradio, onda mu se to bacanje broji kao da je bacio samo jedan kamenčić. Nakon bacanja kamenčića se je kurban. Lijepo je prilikom klanja kurbana okrenuti se prema kibli i reći Bismillahi wallahu akbar Allahumme hadha minke waleke. Preporučeno je pojasti od svog kurbana nešto, pokloniti i dati dio kao sadaku, poslije klanja kurbana, ko želi može obrijati glavu ili eventualno skratiti kosu s tim da je brijanje bolje. Bacivši kamenčiće i obrijavši glavu postaje dozvoljeno hađi i sve što je bilo zabranjeno i ramu osim odnosa sa ženom i ovo se naziva prvo ili djelimično oslobađanje od hađskih zabrana. Sunet se nakon ovoga namirisati, otići u Meku i obaviti telaful i, i obaviti i fava, Sunet se nakon ovoga namirisati, otići u Meku i obaviti tavaf. Ovaj tavaf se naziva tavaful ifada i on je jedan od ruknova hađa bez koje hađ nije ispravan. Poslije tavafa je propisano klanjati dva rekiata iza Mekomi Ibrahima i obaviti saj, koje je obavljao temetu, ovaj saj mu je za hađ, a prvi je bio za umru. Onaj ko obavlja zajedno hađ i umru, obavezan je učiniti samo saj, ovo važi i za onoga ko obavlja hađ i frat, koji smo na početku, jel tako, spomenuli. Nakon tawaful ifade i saja za one kojima je obavezan, hađije se vraćaju na minu gdje borave tri dana i tri noći. Svaka od ta tri dana će bacati kamenšće na sva tri džemreta. I to nakon nastupanja podne namaza. Hadžija je dužan pridržavati se redoslijeda prilikom bacanja, s tim da počne od malog džemreta, na njega će baciti sedam kamenčića, jedan po jedan, donoseći tekbir pri svakom bačenom kamenčiću. Sunnet se onda udaliti od džemreta, tako da nam dođe s lijeve strane, okrenuti se prema kibli i skrušeno učiti dove. Nakon toga hađija baca kamenče na drugo srednje džemre i poslije ovog bacanja je sunnet pručiti dovu za razliku od trećeg bacanja, poslije kojeg, znači trećeg bacanja na džemretu lakabi, poslije kojeg to nije propisano. Dozvoljeno je hađama koji to želi nakon bacanja kamenčića drugi dan da napusti minu s tim da mora kamenčiće baciti na sve tri džemreta i otići sa minije prije zalaska sunca prije nastupanja akšam namaza. Ako ostane i treću noć, onda je obavezan baciti kamenčiće i za treći dan, što je ujedno i veća, veća nagrada. U tom kontekstu Allah subhanahu wa ta'ala u suri Bekara u 203. majetu nam kaže i Allaha u određenim danima, a ni onome ko požuri i ostane samo dva dana nije grije, a neće se ogriješti ni onaj koji se dulje zadrži, samo ako se grijeha kloni i bojite se Allaha i znajte da ćete svi biti pred njim sakupljeni. Bitno je još napomenuti da je dozvoljeno onome ko nije u stanju baciti kamenčiće zbog bolesti, starosti ili trudnoće zadužiti nekoga da baci umjesto njega. أطويه يا قدس يا قدس ما زال سهم الأمن في القلب يندس والجروح في أضلعي أطويه يا قدس Nakon što su hađije obišle i boravile na ovim svetim mjestima, na Arefatu, na Mini, na Muzdelifi, nakon što su bacali kamenčiće, njihov put ih prije samog okončanja hadskih obreda ponovo vodi do Kabe. Hadžije su Allahovom voljom i milošću uspjeli obaviti sve propisane farzove, vađibe i sunnete, te im je još preostao oprosni tavaf koji je obavezan obaviti svaki hadžija osim žena koje za to imaju šerijatsko opravdanje. Mnogi hađije u tom trenutku spuštaju svoj možda posljednji pogled na Kaabu toplo je milujući svojim pogledom. Možda je to njihov zadnji susret sa Bejtullahom. Oči tada nakvase suze radosti i tuge, suze radosti zbog obavljenog hađa, a suze tuge zbog rastanka sa Mekom, tim svetim gradom, za koji su tako čvrsto vezana srca muslimana, ma gdje oni bili. Svaki hađe i hađinica su dužni, nakon svog povratka kući, čuvati i očuvati svoje hađe. Ne smiju dozvoliti da im grijesi propasti hađ i dobra djela koja su učinili u toku hađa. Svaki put kada ih šetan pozove da urade kakvo loše djelo, trebaju se sjetiti hađskih obreda koji su potpunili svog skrušenog stajanja na arefatu, te onih iskrenih dova popraćenih suzama strahopoštovanja prema uzvišenom Allahu Želešanu, gospodaru svih svjetova. Sjećanje na ove događaje treba da im bude štit od vatrije. Štit koji će šeitanu zatvoriti sve prilaze i onemogućiti ga da ih navede na djelo sa kojim nije zadovoljan njihov gospodar. Zatim, dragi hađija, znaj da za lijepo i Allahu drago djelo, za hizmet ostalim hađijama, za sabur i neuznemiravanje drugih, znaj da te za to čeka velika nagrada kod tvoga gospodara. I zadnji savjet i uputa koju vam možemo dati jeste da osjetite sve tajne hađa i svu korist koju on daruje vjernicima. Dragi hađija, neka te tvoj put na hađ podsjeti na prestojeće putovanje na ahiret za koje moraš biti spreman svojim dijelima i odanošću. Neka te tvoje kupanje prije oblašenja i hrama, podsjeti na gusul prije smrti. Neka te dan arefata sa svom svojom vrućinom, žeđi i mnoštvom jednako obučenih ljudi podsjeti na sudnji dan. Dan kada ćeš stajati pred gospodarom svjetova kada će se sunce toliko približiti da će nekim ljudima znoj biti do vlastitih koljena, nekima do grla, a neki će se u njemu tušiti, svakome shodno njegovim grijesima i lošim djelima, a tog dana će neki ljudi uživati u hladovima Allahove želešanuhu milosti zbog dobrih dijela koja učiniše na ovom dunjaluku.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 Oni će šta žele postići. أولئك هم المفلحون أشرقت نفسي بنور من فؤادي islámska internet stranica Minber.